Треба ще один. Коли не помиляюся, цього хотіла б і міскет. Вона просила називати її місіс. Булат зрозумів натяк. Це вже скидалося на манію. Мосьє мерсьє, або ви закоханий і ревнуєте, або ж ви елементарний заздрісник і маніяк. Знову дилеми, огризнувся Жак Антуан. Для вашого віку зарано бути буркітливим філософом, а для вашого заздрісником і маніяком. Ви повинні зрозуміти француза, примирливо всміхнувся Жак Антуан. Давайте витрусимо паморозь із намету. Може, він і сьогодні дістанеться нам. Ну, а якщо не доведеться ночувати, він кивнув у бік нарт. Подивіться, мосьє, що там за сварка. Вони пішли до нарт, услід за ними подибав африканець. Філмарш кричав Нічого нам не треба. Усе це зайвий вантаж, тільки гальмуватимете рух колони. Поскидайте все нам, син. Цю ж мить, ви чуєте? То речі, з криголам, містере начальник. Ви людина чужий, а мене кеп спитає, чому Нансен не взяв? у Нансен була порожня нарти. Ваш кеп сам сказав усе покинути і поспішати до корабля, спробував розтлумачити йому начальник. Але Ескімос торочив одне. Містер начальник, вам сказав так, а мені сказатиме, чому Нансен не взяв. Раз отой рудобородий містер їх дістав з тріщина, Ескімос повантажив на нарти всі ящики, що їх витягли вчора з візела. Булат запитав А хто ж тягтиме решту? Якого решту? гарячкував ескімос. Ну, намети. Той зніяковів. Намети? Про намети він зовсім забув. Тоді глянув на запряг і махнув рукою. Собака намети тягти, на те й собака. Собака міцні. Він підбіг до задньої суки. Добре жири. Тоді підійшов до філмарша. Сер, як поїдемо на берег, я сам повикидати все в океан. Оце не треба в океан, і це не треба теж в океан. І тоді кип сміється, Нансен молодець, містере начальник. Ви можете втовкмачити цьому тупому чоловікові звернувся до Булата Філмарш, бо в мене вже розходились нерви. Намети доведеться вести вам, сказав Булат Ескімосові, а начальникові запропонував. Ну, а спальні ніжки легенькі, їх кожен міг би нести на собі. У них зручні лямки. Равлик же тягає на собі свій дім, а ми хіба слабші за равлика? втрутився француз. Хоч чому найменше за всіх належало бустрявати. Жак Антуан це збагнув, але запізно. Філмарш змінився на лиці, і хто зна, що б тепер сталося, коли б не нагодилася кет. Філе, сказала вона, вас терміново кличуть із криголама. Філмарш опанував себе і пішов, кинувши ескімосові. Щоб цього мотлоху на нартах не було поки я повернуся. І він доможеться свого, сказав лорд Омбо. Типовий англосакс. Ви не знайомі з професором Барнардом, сер? Булат здогнув плечима. Чисто випадково ні. Лорд хотів додати ще щось, але роздумав і відійшов. Матрос із Жаком Антуаном подалися до розкиданого намету, спакували його і примостили в задку нарт. Собаки після сніданку сито гризлися, перетравлювали пемікан, але до серйозної бійки не доходило. Вони стурбовано позиркували на господаря та інших людей, не знаючи втручатися і їм чи не треба. Підійшов Макмілан і спитав, що сталося. Булат не відповів йому. Лорд знаходився тихенько розповідати, та філмарш у своєму наметі так кричав, що незабаром усі почали слухати.